Kära vänner, kära vänner, jag, jag, jag, är ingen stor talare men jag ska säga några väl valda ord. Ett fyrfaldigt leve för brudparet. Leve det! Ra, ra, ra, ra! För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat. Brudgummen kyla är för lång Brudklänningen är redan för trång Kärleken övervinner allt och som resultat Så är det bröllop på Hulda Johanssons pensionat Fackföreningsombudsmannen Hedersgästen jämte prästen tågar arm i allt i festet dukat bord Vedholm spelar som han kan den Mendelssohn som bruden brudens vårsång för det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat Svär Peter fruga smör, ost och sill Ta snälla pastan, ta en gång till Köttbullar, revbensspjäll och en superb sillsallad För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat Sen så läses telegrammen Något i luften surrar, det är vi som hurrar Lycka stor med små, små skor Prästen nickar, ja och all bruden vinkar vickar kronan För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat Bruddansen trådes vår ombudsman balsam med brudens mormor minsann Prästen har gått och Edholm sjunger ganska plakat Han är bröllop på Hulda Johanssons pensionat Festen slutar vitt berömt är Festen är som hedersgästen tågat hem från festen så som siste man Kypan undrar vem som glömt har löst händerna i osten För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat och när som allt var klappat och klart skilde sig vårat brudparet snart Men Hulda själv hon svärat aldrig mer akkurat Ska det bli bröllop och Hulda Johanssons pensionat För det är bröllop på Hulda Johanssons pensionat